Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen. Denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind. Und denjenigen, die die sich von unbedachter Rede abwenden, und denjenigen, die die Zahlung der Abgabe anwenden, und denjenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen, oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Und denjenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung acht geben. Und denjenigen, die ihre Gebete einhalten. Das sind die Erben, die das Paradies erben werden. Ewig werden sie darin bleiben. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Wir schufen den Menschen ja aus einem Auszug aus Lehm. Hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel. Dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Hierauf werdet ihr gewiss nach all diesem sterben. Hierauf werdet ihr gewiss am Tag der Auferstehung auferweckt werden. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين Und wir schufen euch ja über sieben Lagen und wir sind der Schöpfung nicht unachtsam. Und wir lassen vom Himmel Wasser in bestimmtem Maß herabkommen und lassen es sich dann in der Erde aufhalten. Und wir haben fürwahr die Macht, es wieder wegzunehmen. Dann lassen wir euch dadurch Gärten mit Palmen und Rebstöcken entstehen in denen ihr vielerlei Früchte habt und von denen ihr esst, und einen Baum, der aus dem Berg Sinai herauskommt, der Öl hervorbringt und auch Tunke für diejenigen, die essen. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون Und auch im Vieh habt ihr wahrlich eine Lehre. Wir geben euch von dem, was in ihren Leibern ist, zu trinken. An ihnen habt ihr vielerlei Nutzen, und davon esst ihr. und auf ihnen und auf den Schiffen werdet ihr getragen. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون Und wir sandten bereits Noah zu seinem Volk. Da sagte er, O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Da sagte die aus seinem Volk führende Schar, die ungläubig war, dieser ist nur ein menschliches Wesen wie ihr, das einen Vorzug euch gegenüber haben will. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er wahrlich Engel herabgesandt. Wir haben so etwas bei unseren Vorvätern nicht gehört. Er ist nur ein Mann, der an Besessenheit leidet. So wartet mit ihm für eine gewisse Zeit ab. Er sagte, Mein Herr, hilf mir, wo sie mich der Lüge bezichtigen.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 Wenn dann unser Befehl kommt und der Ofen brodelt, so führe von jeder Art ein Paar und deine Angehörigen hinein, außer gegen wen das Wort vorher ergangen ist. Und sprich mich nicht an zugunsten derjenigen, die Unrecht getan haben. Sie werden ertränkt werden. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين Und wenn du dich nun auf dem Schiff eingerichtet hast, du und diejenigen, die mit dir sind. Dann sag, alles Lob gehört Allah, der uns von dem ungerechten Volk errettet hat. Und sag, mein Herr, gewähre mir einen gesegneten Abstieg, denn du bist der Beste derjenigen, die Abstieg gewähren. Darin sind wahrlich Zeichen. Wir haben sie damit fürwahr geprüft. ثم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Hierauf ließen wir nach ihnen ein anderes Geschlecht entstehen. Dann schickten wir zu ihnen einen Gesandten von ihnen. Dient Allah, Keinen Gott habt ihr außer ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون Und die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war und die Begegnung mit dem Jenseits für Lüge erklärte, und der wir im diesseitigen Leben üppigen Wohlstand verliehen hatten, sagte, dieser ist nur ein menschliches Wesen wie ihr, das von dem isst, was ihr esst, und von dem trinkt, was ihr trinkt. Wenn ihr einem menschlichen Wesen euresgleichen gehorcht, dann werdet ihr fürwahr Verlierer sein. Verspricht er euch etwa, dass ihr, wenn ihr gestorben und zu Erde und Knochen geworden seid, wieder hervorgebracht werdet? هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين Weit, weit entfernt ist das, was euch versprochen wird. Es gibt nur unser diesseitiges Leben wir sterben und wir leben und wir werden nicht auferweckt. Er ist nur ein Mann, der gegen Allah eine Lüge ersonnen hat, und wir wollen ihm nicht glauben. Er sagte, Mein Herr, hilf mir, wo sie mich der Lüge bezichtigen. Er sagte, über ein kleines werden sie wahrlich Reue empfinden. Da ergriff sie zurecht der Schrei, und so machten wir sie zu Abschaum. Weg darum mit dem ungerechten Volk. Hierauf ließen wir nach ihnen andere Geschlechter entstehen, ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون Keine Gemeinschaft kann ihrer Frist vorausgehen, noch sie hinausschieben. Hierauf sandten wir unsere Gesandten, einen nach dem anderen. Jedes Mal, wenn zu einer Gemeinschaft ihr Gesandter kam, bezichtigten sie ihn der Lüge. So ließen wir die einen von ihnen auf die anderen folgen und machten sie zum Gegenstand von Geschichten. Weg darum mit Leuten, die nicht glauben. أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين Hierauf sandten wir Moses und seinen Bruder Aaron mit unseren Zeichen und einer deutlichen Ermächtigung zu Pharao und seiner führenden Schar. Sie aber verhielten sich hochmütig und waren überhebliche Leute. Sie sagten, sollen wir denn zwei menschlichen Wesen unseresgleichen glauben, wo doch ihr Volk in unserem Dienst steht? Sie bezichtigten sie der Lüge, und so gehörten sie zu denen, die vernichtet wurden. Und wir gaben bereits Moses die Schrift, auf dass sie recht geleitet werden mögen. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين Und wir machten den Sohn Marias und seine Mutter zu einem Zeichen und gewährten ihnen Zuflucht auf eine Anhöhe mit festem Grund und Quellwasser. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون O ihr Gesandten, esst von den guten Dingen und handelt rechtschaffen. Gewiss, ich weiß über das, was ihr tut, Bescheid. Gewiss, dies ist eure Gemeinschaft, eine einzige Gemeinschaft, und ich bin euer Herr, so fürchtet mich. Aber sie spalteten sich in ihrer Angelegenheit untereinander nach verschiedenen Büchern. Und jede Gruppierung ist froh über das, was sie bei sich hat. So lasse sie in ihrer Verwirrung für eine gewisse Zeit. Meinen Sie etwa, dass wir, wenn wir sie mit Besitz und Söhnen unterstützen, uns beeilen, ihnen gute Dinge zu gewähren? Aber nein, sie merken nicht. In الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون Gewiss, diejenigen, die aus Furcht vor ihrem Herrn besorgt sind und die an die Zeichen ihres Herrn glauben und die ihrem Herrn nichts beigesellen und die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich davor ängstigen, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. Diese beeilen sich mit den guten Dingen, und sie werden sie erreichen. Wir erlegen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und bei uns ist ein Buch, das die Wahrheit redet, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين Aber nein, ihre Herzen befinden sich in tiefer Achtlosigkeit davor. Und es gibt bei ihnen andere Taten außer diesen, die sie ausführen. Wenn wir dann diejenigen von ihnen, die üppig leben, mit der Strafe ergreifen, flehen sie sogleich laut um Hilfe. Fleht nicht um Hilfe heute, denn euch wird von uns nicht geholfen. Meine Zeichen wurden euch bereits verlesen, aber ihr pflegtet auf euren Versen kehrt zu machen indem ihr euch davon hochmütig in eurem Nachtgeplauder abwandet. Haben sie denn nicht über das Wort nachgedacht, oder ist zu ihnen gekommen, was nicht zu ihren Vorvätern kam? أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون Oder haben sie ihren Gesandten nicht erkannt, so dass sie ihn nun verwerfen? Oder sagen sie, er leidet an Besessenheit. Nein, vielmehr kam er zu ihnen mit der Wahrheit, aber den meisten von ihnen ist die Wahrheit zuwider. Wenn die Wahrheit ihren Neigungen gefolgt wäre, gerieten die Himmel und die Erde und wer in ihnen ist, wahrlich ins Verderben. Aber nein, wir kamen zu ihnen mit ihrer Ermahnung sie aber wenden sich von ihrer Ermahnung ab. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون Oder verlangst du von ihnen eine Entlohnung? Aber die Entlohnung deines Herrn ist besser, und er ist der beste Versorger. Und du lädst sie wahrlich zu einem geraden Weg ein. Jene, die nicht an das Jenseits glauben, weichen fürwahr vom Weg ab. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون Wenn wir uns ihre erbarmten und das Unheil, das auf ihnen ist, hinwegnähmen, würden sie wahrlich in ihrer Auflehnung verharren und umherirren. Wir haben sie ja mit der Strafe ergriffen, aber weder unterwarfen sie sich ihrem Herrn, noch flehten sie demütig. Wenn wir ihnen dann ein Tor zu strenger Strafe öffnen, sind sie darüber sogleich ganz verzweifelt. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون Er ist es, der euch Gehör, Augenlicht und Herzen hat entstehen lassen. Wie wenig dankbar ihr seid. Und er ist es, der euch auf der Erde an Zahl hat anwachsen lassen, und zu ihm werdet ihr versammelt werden. Und er ist es, der lebendig macht und sterben lässt, und auf ihn geht der Unterschied von Tag und Nacht zurück. Begreift ihr denn nicht? بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون Aber nein, sie sagen das Gleiche, was die früheren gesagt haben. Sie sagen, wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn dann wirklich auferweckt werden? Dies ist bereits zuvor uns und unseren Vätern versprochen worden Das sind nur Fabeln der früheren. Sag, wem gehört die Erde und wer auf ihr ist, wenn ihr es wisst? Sie werden sagen, alles gehört Allah. Sag, bedenkt ihr denn nicht, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون Sag, wer ist der Herr der sieben Himmel und der Herr des gewaltigen Thrones? Sie werden sagen, alles gehört Allah. Sag, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Sag, in wessen Hand ist die Herrschaftsgewalt über alles, der Schutz gewährt und gegen den kein Schutz gewährt werden kann? Wenn ihr wisst, sie werden sagen, alles gehört Allah.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 Allah hat sich keine Kinder genommen und keinen Gott gibt es neben ihm, sonst würde fürwahr jeder Gott das wegnehmen, was er erschaffen hat. Und die einen von ihnen würden sich den anderen gegenüber wahrlich überheblich zeigen. Preis sei Allah, und erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben.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 Wir haben fürwahr die Macht dazu, dir zu zeigen, was wir ihnen androhen. Wehre mit dem, was besser ist, das Böse ab. Wir wissen sehr wohl, was sie da zuschreiben. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Und sag, mein Herr, ich nehme Zuflucht bei dir vor den Aufstachelungen der Satane. Und ich nehme Zuflucht bei dir davor, mein Herr, dass sie mich aufsuchen. Wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagt er, Mein Herr bringt mich zurück, auf dass ich rechtschaffen handele in dem, was ich hinterlassen habe.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 Wessen Waagschalen schwer sein werden, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Wessen Waagschalen aber leicht sein werden, das sind diejenigen, die ihre Seelen verloren haben In der Hölle werden sie ewig bleiben. Das Feuer schlägt in ihre Gesichter und sie werden darin erblasst sein.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 Ihr aber pflegtet sie für Lüge zu erklären. Sie werden sagen, unser Herr, unser Unglück hat uns besiegt, und wir waren irregehende Leute. Unser Herr, bringe uns aus ihr heraus. Wenn wir rückfällig werden, dann sind wir wirklich ungerecht. Er sagt, seid darin verstoßen und sprecht nicht mit mir. Gewiss, eine Gruppe von meinen Dienern pflegte zu sagen, unser Herr, wir glauben, so vergib uns und erbarme dich unser denn du bist der Beste der Barmherzigen. Aber ihr nahmt sie zum Gegenstand des Spottes, bis ihr ihretwegen meine Ermahnung vergaßt, und ihr pflegtet über sie zu lachen.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 Sie werden sagen, verweilt haben wir einen Tag oder den Teil von einem Tag. Doch frage diejenigen, die zählen können. Er wird sagen, ihr habt nur ein wenig verweilt, wenn ihr doch nur wüsstet. Meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet?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 Gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. Und sag, mein Herr, vergib und erbarme dich, denn du bist der Beste der Barmherzigen.